اللهم استودعك علمي فرده إلي عندما أحتاج إليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أصحابه أجمعين pada hari ini kita akan ketemu lagi insyaallah dalam melanjutkan pelajaran kita tentang hamzatul wasl dan hamzatul qata uh, sebagaimana kita sudah menerangkan dan sudah mengetahui apakah yang dimaksud dengan hamzatul wasl dan di manakah hamzatul wasl itu berada dan apakah harakat atau baris daripada hamzatul wasl itu. Jadi hamzatul wasl itu ialah hamzah yang berlebih dari uh, kalimat dia itu tidak asal dari asal kalimat, asal usul kalimat tapi dia berlebih dan selalu berada di awal kalimat, di awal perkataan dan dia itu berada di dalam asma yang dia asma al-mu'arraf bi al itu adalah uh, qiyasiyah dan hamzatul wasl itu adalah qiyas kemudian hamzatul wasl itu berada juga di isim di asma an-nakirah dia itu adalah sama'iyah dan beradanya hamzatul wasl di al-af'al bagaimana kita sudah mengetahui fi'il-fi'il yang ada kalau di fi'il salasi ada di amurnya kalau di fi'il khumasi ada di madhi dan amurnya kalau di fi'il sudasi ada di madhi dan amurnya di fi'il madhi dan fi'il amur kemudian ada juga dia di termasuk juga kalau kita masukkan kepada fi'il ialah masadir di masdar itu juga dia adalah qiyasiyah uh, sama qiyasiyah qiyasiyah di masadir qiyasiyah dia di af'al dan di huruf ialah huruf ada huruf al saja kemudian kita sekarang akan memasuki tentang harakat atau baris daripada hamzah rasul ini apakah harakatnya apakah barisnya juga kita sudah memulai bahwa hamzah rasul kalau dia di al di huruf al al ta'rif di isim yang dinamakan isim al-mu'arrafah bi al amsatul wasul itu dia berbaris atas al-Qur'an al-kitab al-jannah an-nar an-na'im as-sama' al-ard semua itu haruslah berbaris atas namanya di sini adalah hamster wasal itu qiyasiyah semuanya dikiaskan ke itu. Dan kemudian di isim juga termasuk isim kita kita bilang kalau kita masukkan masdar tadi isim masadir masadir itu kepada isim ah, masdar apa yang ada ialah masdar khumasi dengan isim masdar sudasi juga berbaris bawah ya berbaris bawah itu qiyasiyah juga Misalnya, iftira'ah, istikbara'ah, ibtira'ah. Nah, itu semuanya adalah masadir. Masdar dari fi'il tadi. Baris bawah. Yang baris atas, hanya di al-ta'rif saja. Satu-satunya yang berbaris atas di al-ta'rif. Di isim al-mu'arraf di al. Kalau baris bawah, adalah yang pertama di isim masadir. Masadir. Yang kedua di isim juga isim nakirah. Tetapi di isim nakirah ini dia bukan qiyasiyah tetapi dia lahia ya sama'iyah. Seperti yang tujuh yang sudah kita pelajari dulu juga ialah di kalimat ibn ibnat ithnain ithnatain imruun imra'ah isim. Semuanya ini adalah berbaris bawah juga dimulai dengan i e kalau kita memulai dia tapi ini bukan qiyasiyah tapi dialah termasuk samaiyah kerana dia tidak banyak kalimat yang ada seperti ini cuman yang tujuh itu saja yang ada dalam al-Quran kita juga dibilang ist aim dengan ibdun itu juga ada tetapi tidak ada di dalam al-Quran tiga kalimat tadi itu dan juga kita kembali kita teruskan lanjutkan hamzatul wasl harakatnya di dalam fiil di dalam fiil seperti kita juga sudah mengatakan tadinya kalau fiil itu huruf yang ketiganya ain fiilnya kalau kita ambilkan kepada ain fiil atau kita lihat dari hamzatul wasl yang ketiga dari hamzatul hamzatul wasl itu kalau kita kita hitung ha, seperti contohnya u'budu hamzah ain ba ba yang ketiga ba ini baris depan maka di saat itu hamzah tawassul di baris depan jadi kita akan mengatakan u'budu u'budu jadi yang pertama fi'il berbaris depan hamzah tawassulnya kalau huruf yang ketiga di dalam fi'il itu berbaris depan depannya baris depan asli dhammah dhammah asliyah sudah jelas wa'budu uzkuru usjudu atau yang kedua berbaris depan juga berbaris dhammah juga hamzatul wasl عند الابتداء في الفعل مبنيه للمجهول karena kaidah mabni majhul itu memang huruf pertama dan yang ketiga baris depan wujud tussat ubtulia uqtulu walaupun kalau kita lihat ujtusat ujtusat ini karena dia ini mabni lil, lil majhul kalau kita kembalikan ke aslinya dia itu fi'il mabni lil ma'lum ajtasa yajtas tidak ndak baris depan dia tapi de, baris depan dhammah fi'il yang ketiga ini bukan dhammah 'aridah tapi dia ada dhammah karena dia baris depan itu harus karena dia itu adalah mabni lil majhul sebab seluruh mabni lil majhul baris yang per, huruf yang pertama itu harus baris depan qutilu seperti qutilu jadi qutilu itu yang ada ada hamzah rasul tetapi kita melihatkan bahwa fi'il mabni lil majhul itu baris de, baris yang pertama huruf yang pertama itu harus baris depan makanya kalau fi'il ini mabni mabni lil majhul fi'il kata kerja yang dia mabni li majhul mabni li majhul itu artinya tidak ada fa'ilnya yang akan menjadi naib fa'il jadinya dia nanti nah, ha, ujutussat nah, ha, itu hamzatul wasalnya bersepan ubatulia dirah yang kedua yang ketiga kalau bagi orang yang membaca fi'il dia tidak banyak cuma satu saja yang membaca fi'il dia harusnya baris depan huruf yang ketiganya itu tetapi bagi orang yang membacanya di baris bawah aridah kasra aridah seperti contoh famanittura famanittura kita membacanya famanittura bi ta itu matmum itu yang harus yang kita baca bacaan kita hafs maka kita akan baca utturra tetapi ada qira lain yang bacakan tira, famanittira. Toh itu dibaris bawahkannya. Ardhah bagi dia. Jadi bagi orang yang membaris bawahkan fi'il yang dia harus ha-, dhammah asli, kemudian dibaris bawahnya dhammah uh, kasrah ardhah. Ah, uh, di saat itu kita membaca hamzatul wasalnya harus di, didhammahkan. Utti. Hatta kalau kita baca ti, uttirrah. Enggak boleh kita baca ittirra, enggak. Harus kita baca uttirra. Kalau kita baca batu itu demah, ya uttura itu sudah jelas. Tetapi ini bagi orang yang membacanya kasrah ti, dia akan membaca juga uttirra. Dia baca juga demah di hamzatul wasl itu. Ah, itulah tiga hal di fi'il yang hamzatul wasulnya itu di waktu memulai dibaca tamah. Sudah jelas? Ah. Yang kedua, baris hamzatul wasl itu dil fi'il adalah baris bawah. Baris bawah itu ada juga tiga halnya. Yang pertama, kalau huruf yang ketiga di fi'il itu berbaris bawah seperti idrib bi asakal hajar idrib idrib hamzah dot ra ra ini berbaris bawah ri idrib ha, jadi pada saat ini kita akan membaca hamzatul wasl dengan i idr idrib idrib jadi karena fi'il yang ketiga huruf yang ketiga dari fi'il ini atau ain fi'ilnya adalah baris bawah dan yang kedua kalau fi'il itu Huruf yang ketiganya berbaris atas. Iftah. Istahwada. Ittahwada. Ittahwadu. Jadi, alif, fa, ta, ifta, ta, baris atas, iftah. Jadi, makanya di baris bawah hamstrosul. Tidak dibaca dengan baris atas, bukan aftah. Aftah. Kenapa kita tidak membacanya? Kenapa bukan kita? Kenapa ulama tidak memberikan kalau di baris bawah itu di baris bawah pula, di baris atas pula. Kalau di baris bawah baris bawah oke. Okay. Kalau baris atas kenapa enggak baris atas pula? Kenapa harus baris bawah? Karena biar jangan komplain kita mendengarkan kalau dia fi'il mudhari' aftahu dia baris atas hamzatul qata' bukan hamzatul wasl. Aktubu aqulu anamu adrubu jadi di dalam fiil mudhari kita ada hamzah di depan fiil itu yang hamzahnya bukan hamzah rasul hamzah qata yang berbaris atas jadi kalau kita baca juga hamzah rasul ini baris atas nanti orang yang mendengarkannya atau kita sendiri juga akan confuse confuse jadinya ini apa ini aftahu apakah di aftahu ini fi'il mudhari apakah aftahu ini fi'il amar jadi kalau sudah dijelaskan iftah aftah ah aftah ini apakah ini ya? aftah fi'il amar atau fi'il mudhari ah jadi kalau seandainya sudah jelas iftah ah sudah jelas itu adalah fi'il amar kalau sudah di baris bawah hamzah wasl itu berarti dia fi'il amar iftah jadi istahwadh استحوذ استحوذ استكبر استكبر jadi itulah istakbara itulah yang kedua hamzatul wasl berbaris bawah kalau huruf yang ketiga di fiil itu kalau kita hitung dari hamzahnya berbaris atas atau fathah dan yang ketiga kalau huruf yang ketiga di fi'il ini berbaris depan dhammah walakin dhammal 'aridah dhammatul 'aridah dhammah yang bukan asli dhammahnya itu bukan asli 'aridah 'aridah itu ya karena tersebabkan oleh sesuatu ada penyebabnya makanya 'aridah namanya bukan untuk selama-lamanya sekat terkadang kalau dia misalnya dia kalimatnya tertentu di dalam di dalam Al-Qur'an ada kalimat imshi uh, imshu imshu ibnu imdu iqdu ihdu itulah di antara kalimat-kalimat yang baris depan ini adalah dhammah 'aridah dhammah yang terseketika soalnya fi'il itu kalau kita kembalikan ke asalnya imdu itu atau imshu itu kalau kita kembalikan asalnya mada yamdi yamdiu yamdi dot itu baris bawah bukan yamdu bukan mada yamdi seperti bukan yang uh, baris, de eh, baris depan yang asli sepertinya qatala yaqtulu atau yaqtulu uqtul sajada yasjudu usjud itu demak dhammahnya itu demak asli tapi kalau ini madha madha yamdi qada yaqdi masha yamshi bana yabni hada yahdi jadi kalau kita kembalikan dia ke aslinya ha, ketahuanlah oleh kita pada saat itu bahwa baris depan itu bukanlah baris yang asli tetapi adalah seketika saja kerana bertemu antara baris depan dengan baris bawah mana yang harus kita pakai ah kita pakai baris depan kerana cocok dengan wawnya waw waw jamak aslanya imdiu imdiu hmm. jadi imdiu gimana di berbaris bawah ya tetapi kita tidak tidak akan bacakan you ini. Ya ini dia akan harus hilang. Wow ini yang akan tetap. Ha, imdi, eh, imdi, yakni ya itu dia hilang kerana dia baris ada barisnya. Jadi, makanya di baris depan kalah dotnya tadi itu. Pindah kalah baris depan yang ada pada you imdi. You yang ada di you tadi ditaruh di atas dot. Ya, imdi itu taruh atas dot akhirnya imdu ya imdu yakni ya mati wa mati antara ya dengan mati kerana ketemu dua sukun dalam bahasa Arab enggak boleh kalau enggak berhenti kalau kita mau menyambungnya ah jadi mana yang harus dibuang ya kah yang akan dibuang atau waw kalau dibuang waw hilang maknanya kerana dia ini jamak waw ini adalah waw jamak jadi ya ini makanya kita hilangkan makanya kita memberikan imdu begitu juga masya yamshi yamshiyu yamshiyu ha begitu juga qada yaqdiyu begitulah yang dinamakan dhammal arif jadi di waktu itu akan dikembalikanlah yang dia baris bawah itu yang aslinya qada yaqdi makanya iqdu iqdu imshu ibnu jadi makanya yang kalimat-kalimat tertentu itu yang dinamakan dhammahnya adalah dhammal arid dia akan di di baris bawahkan Hamzah wasalnya endal ibtidak. itulah diantara antara fi'il fi'il yang kita mengetahui fi'il itu dhammahnya adalah dhammah aridah makanya kita tidak membaca hamzatul wasl itu dengan dhammah enggak boleh kita kita uqdu enggak boleh kita baca uqdu iqdu enggak boleh kita baca umshu la kita baca imshu enggak boleh kita baca ibnu ubnu. la kita baca ibnu ya kalimatnya tertentu Izat kalimat-kalimatnya iqdu ibnu imdu imshu itu ha itulah kalimat-kalimatnya kemudian ihdu jadi tentang hamzatul wasl yang di afal sudah kita ketahui juga harakat-harakatnya atau baris-barisnya tidak ada yang berbaris atas di fiil hanya kalau ndak baris depan bagi fiil yang huruf yang ketiganya baris depan atau fiil mabni lil majhul atau untuk fiil dia tidak banyak kalimat satu saja yang dibaca oleh orang kasrah arid yang dia hanya harusnya dhammahnya dhammah eh, eh, dia harus dhammah bukan kasrah seperti kalimat manittra yang membacanya famanittra sewaktu memulai harus dibaca uttra itu itu kalau yang dhamma kemudian yang kedua adalah kasrah kasrah juga ada di tiga hal yang pertama kalau huruf yang ketiga dari fi'il itu baris bawah yang kedua berbaris atas yang ketiga berbaris dhamma dhammal 'arid nah di kalimat-kalimat yang sudah kita sebutkan tadi kalimatnya tertentu jadi dalam hal ini Amistir wasalnya adalah qiyasiyah. Dikiaskan. Menurut fi'il yang ketiga juga. Bukan sama'iyah. Dan kalau kita pergi uh, eh, fil huruf, kita sudah jelaskan satu-satunya. Yang hamstir wasal dibaca dengan A. Dimulai juga dari al saja di al ta'rif itu. Al ta'rif. Dan hamzatul wasal ini mungkin juga suatu ketika dia itu akan hilang. Kalau dia itu didahului kalimat itu asma al-mu'arraf bi al itu dengan hamzatul dengan lam jar lil akhirah lam taukid juga dia akan hilang dalam bentuk tulisan dalam ya kalau taukid ada tafid taukid lil akhirah atau lilladzina atau lam aljar barjun tetapi kalau dia didahului oleh uh, harful ba atau jar ba atau misalnya fi atau ah, kadang ada seperti misalnya wabil akhirah itu dengan ba itu ada fil akhirah ada itu hamzah rasulnya minal akhirah itu ada hamzah rasulnya tertulis cuma saja tidak dibaca ada yang harus kita ketahui di dalam surat hujurat kalimah bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman. Ini ada kalimat al-ism. Al-ism. Bi'sal ismul al-ismu. Di sini satu-satu saja di dalam Al-Qur'an bagi qira'at Hafs yang kita namakan nuqlah atau maksudnya nuqlah itu ialah pindah harakat. Dia itu kalau kita lihat al hamzatul wasal لم لم تعريف إيس همزة الوصل سين سكون Cobalah. Kemudian mim dhamma. Jadi, semuanya hamzat rasul sukun walamat ta'rif. Di dalam kalimah. Sebenarnya, isim dan nakirah tidak boleh ditakrifkan. Tidak ada kalimah al-isim itu yang pakai al-isim. Tidak ada. Enggak ada. cuma satu-satunya di dalam Al-Qur'an yang nakirah. Enggak ada al-isnain, al-imra'ah, al-imru'un, enggak ada. Cuma al-isim kerana nakirah itu tidak boleh didahului oleh uh, al-ta'rif kerana dia sudah nakirah, tidak di, dikenal gitu. Nah, ha, satu-satunya lah yang ada isim yang nakirah yang didahului oleh al-ta'rif. Al al-ta'rif, isim nakirah. Jadi isim sudah huruf mati sinnya Hamzah wasl di depannya ada kemudian al ta'rif juga mati kemudian Hamzah wasl juga mati jadi di sini berapa yang ada huruf yang tidak terlapaskan Hamzah wasl walam Hamzah hamzatul is dengan sin empat huruf enggak ada harakatnya tetapi kalau untuk memulai untuk memulainya harus kita berharakat a harus dia beri harakat a ta'rif itu sukun al ya al sukun kemudian kalau kita menyambung berarti hamzah rasul enggak ada artinya okey. sin sukun sin sukun lam sukun limana iltiqa sakinain apa yang dikerjakan di sini adalah harakat sakinil awal diberi harakat sakin awal. Dia alis alism alism. Jadi dianukan dikasihlah harakat lam ini dengan kasrah di mana altaqa sakinain lam ta'rif ini dengan sin. Walaupun kita memulai alism tetap kita akan memberikan alism. Walaupun kita tidak akan memulai dengan A, bi salism, akan kita baca juga lam ini dengan kasrah. Bi salism. Jadi, harikat al-aridah itu sudah jadi tetap. Sudah tetap jadi tetap dia. Walaupun kita akan memulainya, berhenti kita di bisa alisim, kita akan baca lism. Sin tetap sukun, walam tetap maksur. Nah, inilah yang harus kita ketahui juga tentang hamzatul wasl. Dengan begini untuk separo jalan kita sudah uh, kita sudah sampai ke akhir tentang hamzatul wasl saja, mengenali tentang hamzatul wasl saja. Tapi kita belum lagi mengenai hamzatul qata dan kita belum lagi mengenali tentang kalau bertemu Hamzah Rasul dengan Hamzah Fatah apa yang akan kita kerjakan nantinya. Jadi boleh kita sekarang sambung sekalian dengan Hamzah Fatah untuk mengetahui apa artinya Hamzah Fatah itu. Hamzah Fatah ialah yang ditasbut bil wasl wal ibtida dan dia dinamakan Hamzah Fatah karena dia itu terputus dengannya huruf yang sebelumnya dari huruf yang sesudahnya. Jadi kalau ada hamzah itu tidak boleh kita sambung huruf sebelum dengan sudahnya seperti hamzah rasul. Seperti hamzah rasul kita bilang tadi kan dia itu adalah penyambung lidah kalau ada huruf mati. Pada huruf mati ah inilah yang menjadi dia penyebabnya yang kita baris bawah. Jadi sepertinya misalnya uh, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Jadi menyambungkan yang mati dengan yang mutaharrik itulah uh, hamzah rasul. Tetapi kalau hamzah qata' enggak dia memutus antara huruf yang sebelumnya dengan huruf yang sudahnya. Ya seperti contohnya kita mengatakan misalnya yu'minun. Ini kalau dia berbaris. Dan dalam surah kata ini dia juga berbaris atas, baris bawah, baris depan. Dan juga ada mati. Amzatul kata ini dia berada di awal kalimat, berada di akhir kalimat, ada berada di pertengahan kalimat. Amzatul kata ini. Dia juga berada di fi'il. Amana misalnya ada di fi'il uh, di dalam uh, isim ard misalnya atau dia ada di dalam huruf inna misalan contohnya jadi dia juga sama dengan hafs rasul tetapi dia ini bedanya dengan hafs rasul dia menurut baris yang ada mati ya dibaca mati baris atas ya dibaca atas baris bawah ya baca bawah bawah enggak boleh kita uh, ganti-ganti uh, harakatnya itu kecuali kalau dia di akhir kalimat dimatikan zanya fis sama'i. Nah, kalau kita berhenti fis sama'i, ya kita berhenti karena itu karena matikan karena adalah uh, sukun arid karena lil waqf untuk berhenti. Tetapi di awal kalimat tetap amana. Pertengahan kalimat dia sukun yu'minun. Untuk kita bacaan kita harus matikan. Enggak boleh kita tasirkan yu'minun seperti bacaan yang lain. Ha, itulah yang hamzatul fatha tadi itu dia memutus huruf pertama yang sebelumnya dengan huruf yang sesudahnya seperti la nubawwi an nubawwi a na ha dia enggak bisa uh, ba ini nubawwi waw ini kita sambung ke, ke huruf nun enggak ada hamzah yang memotongnya di tengah-tengah ha, itulah yang hamzah terkata itu hamzul qata dia hamzul ini adalah min baniyatul kalimah dari uh, bangunan kalimat maksudnya adalah dari uh, asal kalimat asal kata enggak ada enggak kalau di, dikeluarkan dia akan berubah arti kalimat itu lain dengan hamzul wasl di luar dihilangkan hamzul wasl ini enggak akan berubah arti kalimat ini tetapi untuk hamzul qata kita hilangkan seperti amana kita hilangkan a mana saja enggak boleh yu'minun yu'minun. Tak boleh. La nubawwi annahum. La nubawwiya. Tak boleh. Nubawwiya. Nubawwina annahum. Tak boleh. Harus ada dia. Dia ada di pertengahan. Bi'run say'in ma'kul inna um. Dan Nabi Rasul itu ada dia tukun tetapi di pertengahan kalimat adanya yang sukun. Enggak ada hamzul qat' ini yang mati di awal kalimat enggak ada. Harus kita ketahui juga. Dan tentang barisnya berbeda baris hamzatul wasl bukan baris ya, eh, bukan baris maksudnya, tentang gambarnya. Rasm gambarnya hamster wasl ini berbeda gambarnya atau oh, rasamnya daripada hamster qata. Hamster qata berbeda dengan hamster wasl. Kalau hamster wasl kita bilang tadi adalah di atas alif itu ada ke, seperti kepala sod. Tapi kalau hamster qata di atas ha, ham, alif itu adalah kepala ain hamzah seperti hamzah atau di bawahnya. Hamster wasl enggak boleh ditulis di bawahnya. An alamat tandanya itu tanda di atas alif itu enggak boleh di eh, kepala satu taruh di bawahnya enggak, harus di atas. Nah, ha, itulah beda tentang tulisan. Jadi ada kalau insyaallah kita akan memasuki ya eh kalau bersatu atau sat bertemu antara hamzatul qata dengan hamzatul wasl hmm, mana yang harus kita baca dahulu nanti ya kita uh, untuk uh, maksudnya dalam pelajaran ini dia memerlukan perhatian yang sangat sekali uh, di dalam pertemuan kalau bertemu dua hamzah taqaddam hamzatul qata' an hamzatul wasl di manakah dia berada di fi'ilkah atau di isimkah atau sebaliknya terdahulu hamzatul wasl dan hamzatul qata' apa yang terjadi apakah dia ada di fi'il atau hanya di isim saja Ah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pelajaran tentang ini dan kita cukupkan saja dahulu sampai di sini tentang hamzatul wasl dan pembukaan atau permulaan atau perintis untuk hamzatul qata kita sudah mulai. Jadi tentang hamzatul wasl kita sudah siap dalam semua perinciannya dan kita belum masuk lagi nanti eh, belum masuk lagi tentang pertemuan atau berkumpulnya antara Hamzah qata dengan Hamzah rasul. mana yang lebih dahulu qatakah yang dahulu dari Hamzah rasul atau hamzatul wasl dulukah yang yang terdahulu dari hamzatul qata dan itu insya Allah kita akan sambung dalam pelajaran akan datang wabillahi taufik wal hidayah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaika السلام عليكم ورحمة الله وبركاته